četvrtkom. Eufameito i cer, que kai pontos kai pnoiai, ure a tempe i zongo i tornizon, nakon posebno uspješnog dana u Atenskoj skupštini kući se vraćao Alkibijat, taj vjerojatno najdarovitiji Atenjanin svog naraštaja rođen je 450. godine prije Krista u bogatoj obitelji. Dvije ili tri godine nakon rođenja Alkibijadu je umro otac i skrb o njemu preuzeo je Periklo. Alkibijad je izrastao u jednog od najčuvenijih ljudi stare Grčke. Bio je izuzetan političar i vojskovođa. Smatrali su ga i za najljepšeg muškarca starog svijeta. Njegove osobine privukle su i Sokrata – i taj se Alkibijad još u svojim 20. godinama vraćao iz skupštine okružen svojim obožavateljima i prijateljima. Na putu do svoje kuće susrao je Timona, Atenjanina koji je s pravom nosio naziv najvećeg mizantropa ili mrsca starog svijeta. Timon obično ne bi ni pogledao u svoje sugrađane, ali tog je dana na opće iznenađenje prisutnih radosno prišao Alkibijadu, rukovao se s njime i rekao mu – dobro je što rasteš, sinko. Ta rasteš na veliku nesreću svemu ovome ološu. Pod ološem Timon je mislio na svoje sugrađane Atenjane. I Timon je bio u pravu. Alkibijad je još kao mladić pokazivao želju za slavom i častima i već u svojim ranim godinama pokazao je da ne namjerava svojim sugrađanima polagati račune. Kad je jednom htio razgovarati s Periklom, ovaj ga nije primio. Hoteći razgovarati s Periklom, dođe na njegova vrata. Doznavši da on nema vremena, nego da razmatra kako će Atenjanima položiti račun, odlazeći reče Pa ne bi li mu bilo bolje da razmišlja kako da Atenjanima ne položi račune? Na kraju Alkibija će povesti Atenjane u katastrofalan pohod na Siciliju. Na početku tog pohoda njegovi sugrađani pozvaće ga da im položi račune o svom djelovanju. Alkibijadu neće biti ni na kraj pameti da se odazove pozivu. Došavši u Turije i iskrcavši se sa troveslarke, slarke, sakri se i umakne onima koji su ga tražili. A kad ga je netko prepoznao i upitao, zar nemaš povjerenja u svoju domovinu, Alkibijade? Odgovori, u svemu drugome da, ali kada se radi o mome životu, nemam ga ni u svoju majku, da ne bi zabunom ubacili crnu glasovnicu umjesto bijele. Kasnije pak, čuvši da ga je grad osudio na smrt, reče, ali ja ću im pokazati da sam živ. Alkibijad je Atenu doveo na rub poraza u ratu sa Spartom. Jedan od najdarovitijih Atenjana sukobio se sa svojim sugrađanima zato što je mislio da je većina njih nesposobna za vladanje i da im ne treba polagati računa. Zanimljivo je da je Alkibijad pokazivao taj prezir prema mnoštvu iako je živio u gradu koji se ponosio svojom demokracijom. Govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Stari Grci zapravo nisu bili demokrati, što ih izaziva nesporazume kad se e, o tomu govori, jer se njih smatra koljevkom demokracija Atena je to stanovitom smislu riječi i bila, ali mnogo više u jednom, recimo to tako, moralno vrijednostnom smislu, nego li u smislu koji bi na bilo koji način ličio nečemu što danas proceduralno razumijemo makako sličnim suvremenim demokratskim modelima. Razlog tomu je bilo shvaćanje da postoji više razina mnoštva. Postoji mnoštvo ljudskih bića u potpuno nepreciziranom smislu koje e, zapravo je naprosto biologijski određeno i ne može biti subjektivirano. Tu su onda i djeca, i robovi, i žene i tako dalje. Svi oni za koje se smatra da po svojoj naravi ne mogu biti politički subjekti. Unutar skupine političkih subjekata, odraslih, slobodnih muškaraca koji pripadaju polisu za razliku od onih koji su izvan polisa, koji su naprosto barbari. Postoje opet neka vrst outsidera i insidera. Postoje oni koji su junaci, heroji, koji vode ratove, koji e, su retori, koji dakle drže govore, koji su filozofi iznad svega. Još uvijek je kod Grka to najviša vrijednost. Dakle, oni koji su se oposebnili u odnosu na ostale. Ali i ovo mnoštvo državljana, dakle onih koji bismo zvali politest, dakle građana, e, imaju pravo odlučivanja. Grci su to pravo veoma e, neobično razumijevali za današnje shvaćanje. Oni su smatrali da je logika demokracije takva da budući su svi po pretpostavci jednaki, se za temeljne političke funkcije ljudi određuju kockom ili nekom vrsti e, izvlačenja brojeva, dok se međutim za vojno vijeće uvijek moralo birati, jer to bilo prevažna stvar da bi bilo tko mogao doći. Pa i među onima koji su bili jednaki, opet su se neki sticali, oni koji su bili informirani, oni koji su mislili, znali, a mnoštvo je bilo razumljeno kao oznaka za ljude koji su neuki. Atenjani su bili posebno ponosni na svoju demokraciju. O tome svjedoči i govor Perikla, najuglednijeg i najvažnijeg atenskog državnika. Govor je održao u čast Atenjanima poginulim u Peloponeskom ratu, sukobu između Atene i Sparte. Govor je zabilježio starogački povisničar Tukidin. Mi imamo ustav koji se ne ugleda u zakone susjeda, nego smo mi sami što više uzorom nekome, a ne da bismo se ugledavali na druge i nazvan je imenom Pučka vlada, jer se ne oslanja na malo njih, nego na mnoštvo, a svi imaju jednakost pred zakonima u privatnim razmiricama. Što se pak tiče javnoga života, svatko se poštuje kako je u čemu na dobru glasu, ne po pripadnosti jačoj državnoj stranci, nego po vrsnoći. Nitko opet nije zbog siromaštva spriječen neznatnim ugledom, ako samo može učiniti državi što dobro. Slobodno upravljamo državnom zajednicom – i što se tiče međusobnog sumnjičenja u svakodnevnim poslovima, ne ljutimo se na bližnjega, ako što radi po svom veselju. I pritom ne pokazujemo znakove ljutine, koji do duše ne škode, ali ipak vrijeđaju oko. Koliko su Atenjeni bili ponosni na svoju demokraciju, toliko su bili nepovjerljivi prema osobama kao što je bio Alkibijad. Atena je i kako bila okrutna prema svojim velikanima. Temistoklo, Aristid, Alkibijat pa skoro i Periklo morali su napustiti svoj grad jer su tako htjeli njihovi sugrađani. A oni su se bojali da će moćni i ugledni građani Atene uništiti demokraciju i zavesti tiraniju, samosilništvo ili oligarhiju, vladavinu nekolicine. S druge pak strane, Atena nije mogla bez tih velikih ličnosti a one su po svojoj naravi težili vlasti i teško su polagali račune svojim sugrađanima. Platon u svom dijalogu Gorgija ovako slika pojavu snažne ličnosti i njezino pravo nasuprot pravu naroda i zakonima koji osiguravaju vladavinu tog naroda u staroj Ateni. Zakon prirode traži da značajniji vlada nad neznatnijim, a drugačiji je naš atenski zakon, po kojemu mi one najvaljanije i najsnažnije mlade hvatamo kao lavove, pa ih uspavljujućim vraćanjem i opsjenarstvom pripitomljavamo, budući da nam je jednakost princip te tvrdimo da je ona lijepa i pravedna. Ali mislim da će, ako ustane jedan koji za to ima pravu prirodu, to sve od sebe odbaciti, raskinuti i izmaći, pa će izgaziti sve vaše spise i čini i ljekovite pjesme i zakone usmjerene protiv ljudskog bića, te će se pokazati kao vaš gospodar i zasjaće pravo prirode. Kad gledate zapisnike koji su danas objavljeni sa dvorova, odnosno izvještaje zapisnik različitih vlada, politbiroa i tako dalje. Uvijek se pojavljuje e, komentar tipa masa ili mnoštvo to neće razumjeti ili prihvatiti. To jest oni izvan naše kruga ne znaju da mi moramo, ne znam, na primjer kao vlada SAD slati e, tajne agente u Nikaraku. Ili da mi moramo kao politbiro komunističke partije Sovjetskog saveza voditi neke ljude u Kubi pod svojom kontrolom da bismo zaustavili amerikanski utjecaj. Ili da moramo, ne znam, u jugoslavenskim razmjerima odlučiti da će netko biti smijenjen e, u Zagrebu, Prištini, Skopju, Beogradu i tako dalje, jer se ogriješio ili ogriješila o partijsku liniju, kako se to tada govorilo, i onda kad se to odluči, se postavlja pitanje kako će se na to reagirati, uvijek pretpostavljajući da ovi vani ne znaju ono što bi trebali znati, a istovremeno uvijek insistirajući na tomu da ovi vani nikad ne mogu doznati sve ono što bi trebali znati, pa se onda nakon puno godina pojavljuju memoari, biografije, autobiografije, analize zapisnika da se vidi kako su neke stvari išle. I imamo dakle jednu dvostruku igru, političko vodstvo svim varijantama čak i u najdemokratskijima, pokušava spriječiti da outsideri, dakle mnoštvo, većina ljudi dozna ono što oni znaju, a istovremeno kad donose neke odluke su zabrinuti zbog toga što ih moraju prodati, tako da kažem. Dakle, učiniti prihvatljivima ljudima koje ne znaju zato što im to nije dopustilo da znaju. To je ključni paradoks. Godine 1754. Akademija u Dižonu raspisala je natječaj za odgovor na pitanje koji je uzrok nejednakosti među ljudima je li ona opravdana prirodnim zakonom. Zadatka se između ostalih prihvatio i Jean-Jacques Rousseau i napisao dijelo o podrijetlu i osnovi nejednakosti među ljudima. Rousseau je podijelio nejednakost na prirodnu i umjetno stvorenu. Prirodna nejednakost dolazi od razlika u snazi, inteligenciji i tako dalje. Umjetnu nejednakost stvorile su konvencije koje vladaju društvom. Izvorni čovjek, čovjek koji je živio u prirodnom stanju, bio je sretan, zdrav, dobar i slobodan. Poroci i nejednakost nastali su stvaranjem društva. Sedam godina nakon knjige u kojoj je pokušao objasniti kako su ljudi izgubili svoju slobodu, Rousseau je napisao Društveni ugovor, knjigu u kojoj je pokušao odgovoriti na pitanje kako ljudi mogu vratiti tu slobodu. Kako da se nađe takav oblik društva koji svom zajedničkom snagom brani i zaštićuje osobu i imovinu svakog društvenog člana i po kojem se svatko, premda je udružen sa svima, ipak pokorava tek samome sebi te ostaje tako slobodan kao i prije. To je stožerno pitanje koje rješava društveni ugovor. Izlučili se iz društvenog ugovora ono što nije u njemu bitno, vidjet će se da se dade svesti na ove riječi – Svaki od nas stavlja zajednički svoju osobu i svu svoju snagu pod vrhovnu upravu opće volje i mi kao zajednica primamo svakog člana kao nerazdjeljivi dio cijeline. Teorijom društvenog ugovora Rousseau je zajedno s engleskim filozofima Thomasom Hobbesom i Johnom Locom postavio temelje novovjekovnom shvaćanju države i društva. Ali i nakon Rousseaua postavljalo se pitanje što je cilj države? Održavanje postojećeg stanja, zaštita naše slobode, zaštita imovine ili nešto drugo. Mi smo jedna u mnogo čemu ne baš sretna, ali u jednoj stvari veoma sretna generacija. Svi smo mi, gotovo svi smo mi, stari od svoje države. Mi smo dakle provjerili, eksperimentalno provjerili da smo mogli živjeti bez te države, dakle da nam ona nije nužna za opstanak. Većina e, državljana ove države smatra da živi bolje s tom državom na ovaj ili onaj način, možda ne socijalno, recimo simbolički i tako dalje. Većina državljana je htjela ovu državu i sad ju ima, pa onda s njom u mnogo čemu nisu zadovoljni. Ali to je drugo pitanje. Prvo pitanje je ovo. Živjeli smo bez države i možemo živjeti bez države, ove ili one, ali nismo živjeli i vjerojatno ne možemo živjeti u modernoj epohi bez neke države. Dakle, potrebna je jedna razina organizacije zajednice – pa i recimo to tako distribucije moći ustanovljene, pravno posredovane i prihvatljive, ustanovljeno i na taj način prihvatljive, ustanovljive distribucije ili raspodjele moći, da bi se moglo živjeti u kompleksnim velikim društvima e, bez e, čitavog niza sukoba, problema, pa i naprosto katastrofa koje se opet ipak znaju događati. Država ima različito moguće odredive ciljeve. Klasična odredba je ona kod Hopsa, da je temeljna zadaća države da jamči sigurnost. I to je jedna, kako bi rekao još u kasnijoj varijanti u drugom kontekstu John Locke, niska ali solidna osnova na kojoj država počiva. Paradoks je u tomu da što se državi daju više vrijednosti da ih čuva, to država postaje opasnija. Recimo, ako se odredi da je zadaća države da čuva slobodno, a se to znači da mi nemamo slobodu bez države, dakle da se moja sloboda izvodi iz države, a ne iz činjenice moje osobne egzistencije. Ako se kaže da država čuva pravednost, onda se s jedne strane time osiguravaju osnove pravnog sustava, ali se s druge strane mene abolira od obveze da budem pravedan u svom svakidašnjem životu, jer eto ima netko ko za to brine i tako dalje. Postoji dakle mnogo dobrih razloga da se jedan na izgled nizak vrijednostni stupanj pripisuje državi, a to je sigurnost. Jer se onda s jedne strane država demistificira, u nju se inače kad kada ljudi kunu kao emanaciju nacije, kao najviši stupanj egzistencije, E, nacije, pa čak i ljudi, kao civilizacijski domet i slično. Dakle, to se demistificira na taj način. A s druge strane se e, jasno određuju zadaće koje se državi pridaju i jasno se određuje razina očekivanja. Očekujem da mi država jamči sigurnost. Ako bude previše nesigurnosti na ulicama, ako bude e, premalo sigurnosti u kućama, ja se neću smatrati obvezi sprem države, ona ne ispunjava svoju zadaću. To mi se čini da je u ovom pogledu najrazumniji pristup. Godine 405. prije Krista Atenska mornarica doživjela je težak poraz u bitci kod Egospotama. Alkibijad nije zapovjedao atenskom mornaricom jer su ga ponovo sugrađeni udaljili sa svih zapovjedničkih položaja i Spartanska je mornarica uništila Atensku. Sljedeće godine Atena, slomljena i izgladnjela, predala se Sparti i njezinim saveznicima. Na vlast u Ateni Spartanci su postavili 30 tirana. Jedan od tih tirana bio je i Kritija. On je pak imao zanimljive ideje o tome zašto postoje bogovi. O tome piše Sext Empirik. Čini se da je od čete bezbožnika Kritija, jedan od onih koji su vladali u Ateni, bio prvi koji je rekao da su stari zakonodavci izmislili Boga kao nekog čuvara ljudskih dijela i prijestupa, zato da nitko kriomice bližnjem ne čini nepravdu, bojeći se kazne bogova. Kod njega se nalazi izrijekom ovo. I otad dakle on uvede Boži strah, da jest Bog što u snazi živi besmrtnoj, što umom sluša, gleda silno razuman, i motri na to svojstvo nosi božansko i među smrtnicima čuće svaku riječ i svako dijelo on će moći vidjeti. A ako u tišini snuješ kakvo zlo, to bogovima ostat neće skriveno. Kao što je Kritija mislio da iza zakona mora biti božanska kazna kako bi se ljudi još bolje pridržavali zakona, tako su neki mislili da iza nastanka neke države mora biti božanstvo ili neki mitski početak. Ostalom već u staroj Grčkoj svaki je grad morao imati zajedničke zgrade i prostore na kojima se mogao odvijati politički život. Grad je morao imati svoje strogo ograničeno područje, političko ustrojstvo koje su priznavali ostali grčki gradovi. U gradu su morale biti zajedničke zgrade i prostor za politički život, ali grad je morao imati i neki mitski početak svoje povijesti. Jer postoji ta fraza koja se kad kada uzimlju interpretacijama iz Biblije, dobar je strah komu ga je Bog dao. Dakle, da je najjednostavnije održavati red, opet se vraćam na to što je zadaća u realnosti u državi, da bude jamcem sigurnosti, da je tu sigurnost, odnosno red, najlakše održavati kad su ljudi u strahu. Ljudi su u strahu od sile ili prijetnje silom i od iracionalnih moći koje ne mogu kontrolirati. I tu se pojavljuje potreba za transcendentalnom razinom utemeljenja države. Ona je nešto što postoji ne znam od kada, ona je nešto što je Božja volja, car je samo držac ili u našim uvjetima, kad ponavljam opet svi smo gotovo svi smo stariji još uvijek od države, nam se kaže da smo mi državljani najstarije države u Europi. A svi znamo da smo stariji od te države. Prema tomu to je potpuno eh, jasna eh, razina protuslovlja, koja se čini zato što kad kažete da država mlada je novo, onda se može reći pa mogli smo bez nje, pa moći ćemo opet bez nje, dakle ona nam nije tako potrebna. I onda bi vezanost uz odluke države mogla biti isključivo stegovne naravi, a to nije dovoljno. Montesquieu je svojevremeno rekao jednu stvar koja je u tom pogledu doista mudra. Zadaća zakonodavca nije da ljude učini dobrima, jer to on ne može, nego da ih pod prijetnjom kazne natjera da se ponaša kao da su dobri. Ali kazna nije sama po sebi dovoljna jer je naprosto preskupo kažnjavati sve, politički gledano preskupo, koji bi mogli prekršiti zakone ili neke norme. I zato je najjeftinije postići interiorizaciju, pounutrenje neke vjere, vjerovanja, koje ne mora biti religijske naravi, da je nešto dobro, a nešto nije dobro, da je, ne znam, recimo, pogrešno krasti. Ili da se s druge strane pojavi anarhistički stav da je vlasništvo po sebi krađa. Jedan štiti vlasništvo, drugi hoće dekonstruirati, kako bi se danas reklo vlasništvo. U oba slučaja pokušavamo ljude uvjeriti u to da i sebe po svojim vrijednostima koje su interiorizirali, pounutrili, djeluju tako da nije ni potrebna državna, recimo to tako, kaznena intervencija. Ako to uspije, onda država ima legitimaciju. Legitimirana država je ona koja u svojim temeljnim zakonskim odredbama zastupa vrijednosti koje većina ljudi spontano ili odgojem, ali unutrašnje, privatno prihvaća. Tada je puno manje potrebno sile, a puno više ljudi vjerujući da je država recimo od Boga ili vjerujući da je država od uvijek ili vjerujući da država odgovara biti naše nacije i tako dalje, pripravna prihvatiti stvari za koje bi inače trebalo e, tjerati da ih prihvaćaju uz intervencije silom koje mogu biti komplicirane, skupe i mogu imati politički negativne efekte. Kraj je 18. stoljeća. U Francuskoj su političke i društvene napetosti dosegle vrhunac – Treći građanski stalež zahtijevao je veća prava i veće sudjelovanje u odlučivanju državnim poslovima. Druga dva staleža, plemički i svećenički, nisu se htjeli odreći svojih povlastica. A kralj Louis XVI nije bio uzoran vladar. Kolebao se između reformi i zadržavanja postojećeg stanja. A kada bi se odlučio na neki potez, uglavnom bi otpuštao ministre koji su se zalagali za promjene. Francuska je bila u teškim nevoljama. Žetva iz 1788. godine bila je izrazito loša. Porasla je cijena kruhu, a cijena vinu pala je u bescijenje. Industrija je također bila u nezavidnoj situaciji. Rasla je nezaposlenost, a plaće su padale. Kada je kralj prevršio svaku mjeru sa smjenjivanjem ministara reformatora, vlada sazvala generalne staleže, koji se nisu sazvali od 1614. godine. Na zasjedanju generalnih staleža predstavnici trećeg staleža uz potporu nižeg svećenstva zahtijevali su da se umjesto tradicionalnog glasanja po staležima uvede pojedinačno glasanje. Kada su povlašteni staleži to odbili, treći stalež proglasio se jedinim predstavnikom francuskog naroda i njegovi predstavnici obvezali su se zakletvom u dvorani za loptanje da se neće razići sve dok se ne donese ustav Francuske odmjeravanje snaga između Narodne skupštine i starog kraljevskog režima preraslo je u revoluciju. 14. srpnja 1789. godine masa zahtjeva oružje. Da bi se opskrbila oružjem, dolazi do doma invalida, gdje uzima 32.000 pušaka, zatim ide na Bastilju. Svojim 30 metara visokim zidovima, šancima punim vode i širokim 25 metara, Bastilja, iako ju je branilo samo 80 invalida i 30 švicaraca, prkosi jurišu narode. Obrtnici iz predgrađa Saint Antoana pojačani su s dva odreda francuskih gardista, kao i s izvjesnim brojem buržuja iz milicije, koji su dovukli pet topova, od kojih su tri uperena na vrata tvrđave. Taj odlučni zahvat prisilio je upravitelja Bastilje da se preda, zapovjedio je da se spusti preklopni most, narod je u jurišu navalio. Narodna skupština uputila je kralju dvije delegacije, pokušavajući ga nagovoriti na ustupke. Kralj je razmišljao o gušenju pobune, ali nakon zauzeća Bastilje i priprema za obranu koje su proveli građani Pariza, kraljevski vojnici suočili su se s mogućnošću da vode teške ulične borbe. Kralj je odlučio povući vojsku. 17. srpnja kralj je došao u Pariz i predsjednik stalnog komiteta gradske vijećnice koji je u međuvremenu promijenio ime u Pariška komuna, predao je kralju crveno-bijelu plavu kokardu, kao simbol vječnog saveza između monarha i naroda. Uzbuđeni kralj Louis XVI jedva izgovorio ove riječi. Moj narod uvijek može računati na moju ljubav. Vjerojatno je više od poklona kralja ganuo gubitak njegovih prava ali niti revolucionari nisu mogli biti zadovoljni. U Francuskoj uzbunili su se gradovi i sela. Nestašica hrane, glasine, krstarenje razbojničkih bandi, strah od plemičke zavire doveli su zemlju do usijanja. U gradovima građani se naoružavaju i svrstavaju u nacionalnu gardu, a na selu seljaci pretvaraju kose i vile u oružje. Više nitko nije plaćao poreze i namete. Četvrtoga kolovoza Narodna skupština svojim odlukama ruši stari poredak – Ukidaju se sve porezne povlastice staleža, gradova i pokrajina. Ukidaju se posebni nameti, prava na lov, zabrane, posebni sudovi za vlasteline. Svi Francuzi imaju ista prava i iste obveze i dostupne su im sve dužnosti. Crkva je lišena desetine. Francuska revolucija iz temelja je potresla staru Europu. Nakon revolucije provedene pod sloganom Sloboda, bratstvo i jednakost, ništa više nije bilo isto. Ali ubrzo nakon te revolucije pokazalo se da pojmovi pod kojima je izvedena ta revolucija nemaju isto mjesto u glavama i srcima ljudi. Alexis de Tocqueville, pisac čuvenog dijela o demokraciji u Americi, rekao je da mu se čini da ljudi više cijene jednakost od slobode. Tocqueville e, veoma, po mom sudu, uvjerljivo pokazuje to da je sloboda nešto što nam se pojavljuje problem, kao problem samo kada nam je zanijekano, kad ne postoji. To je nešto slično što e, govori o e, tom, oprostite, što govori Augustin o zraku. Ja se nikad ne pitam što je zrak dok imam što disati. Meni zrak postaje problem kad ostanem bez njega. Sloboda je dakle problem u ekstremnim prilikama i kad je nema, kad je radikalno očito nema, nastaje potreba da se u ime slobode djeluje, pa i po cijenu vlastitih i tuđih života. Ona je u negaciji, dakle kad nedostaje, najviši ili izrazito visoki motivirajući politički čimbenik. Jednakost je pak nešto što više pripada svakidašnjem životu. će rečeno, sloboda je jedna vrst svečane vrijednosti koja se pojavljuje u pozitivnom smislu kao dio zapravo često puta prezrenih svečarskih fraza i s druge strane se pojavljuje svečano utoliko što se rijetko pojavljuje u povijesti situacija kada je evidentno da slobode do te mjere nema da se za nju treba boriti. Nasuprot tomu jednakost je jedno dnevno praktičko pitanje koje polazi od toga da kad po kiši hodam e, po rubu pločnika i kramene projuri BMW ili Mercedes koji me pošprica do nosa, imam fizički gorki osjećaj koliko je nekima bolje nego me. Dakle, možemo se, i to se često puta događa, razmetati svojom nejednakošću. Kad se razmećem svojim bogatstvom, svojim privilegijama, ja se razmećem time što sam nejednak s drugima ili što su drugi nejednaki sa mnom. I zato je jednakost, odnosno nejednakost, nešto što je uvijek element svakidašnjeg trača, svakidašnjeg prigovora, svakidašnje kritike, svakidašnjeg ogovaranja, jer se naprosto vizualizira fizički autima, kućama, nakitom, e, tehničkim e, gadgetima, kako se to kaže, bankovnim računima koje kad ljudi objavljuju. I time činimo ljude svjesnima koliko smo svi različiti. Ima negdje kod Maka Dizdara, jedan zgodan stih, e, plava limuzina što ususret mi brodi dijeli put na dvije nejednake polovine. To je ta jasna svijest o nejednakosti. Ona, međutim, teže i rijeđe motivira na povijesne prijelome, ali mnogo češće motivira na prosvjede, proteste, pa i na veoma radikalne akcije. Problem je, međutim, njezin u tomu što će ona, naime nejednakost, imati opet jednu gorku, ciničnu potku, kako je rekao jedan promatrač. Francusku su revoluciju podigli, iako ne i pokrenuli, proveli sankiloti bez gaća. A kad su dobili gaće, revolucija prestala. Drugim riječima, kad smo dobili nešto malo što nismo imali, naš motiv je prestao, jer je za razliku od slobode koja je u pozitivnom smislu abstraktna, koja je konkretna te kad je potpuno očito nema, tako da ne smijemo činiti stvari koje bi bile za naš život nužne, recimo slobodno se kretati, slobodno govoriti i tako dalje. Za razliku od toga, jednako se pojavlja kao konkretnija vrijednost, mjerljivija vrijednost. Mi možemo znati da netko toliko i toliko ima više od mene, dakle da je tri puta bogatiji od mene, a ne možemo baš tako jednostavno reći da je neko tri puta slobodniji od mene. I zbog toga je ona jednako, s jedne strane podložna racionalizaciji više od slobode, manje ili rijeđe motivira ljude, e, češće motivira ljude, ali rijeđe ih motivira na radikalne prijelome. Socijalne revolucije su ukratko bile rijeđe od političkih, su bile češće od političke revolucije, ali su političke revolucije koje su htjele slobodu bile veoma često radikalne. Ipak, nakon Francuske revolucije, sloboda i jednakost još uvijek su mogli pokrenuti ljude, ali bratstvo je nekako gubilo na svojoj privlačnosti. Bratstvo je ona treća vrijednost koju Francuska revolucija svoje kolori postulira kao osnovu programa. Bratstvo, ili danas volimo reći bratstvo sestrinstvo, dakle, pretpostavlja horizontalnu povezanost koju bi modernim terminom bilo najbolje interpretirati u kategoriji solidarnosti. Ono je bilo potpuno zapostavljeno, uglavnom se govorilo o slobodi i jednakosti. Bratstvo je pretpostavljalo, odnosno solidarnost, nešto što je intrinzična motivacija ljudi. Dakle, nešto što ljude motivira iznutra da s drugima surađuju. To ne znači da smo jednaki, to ne znači da smo slobodni, ali su sloboda jednakost pretpostavke to da budemo u odnosima koje bi opisivala solidarnost. Da uzmem drugši termin, solidarnost je vrijednost takozvane treće generacije ljudskih prava koje se pojavljuje nakon drugog svjetskog rata, prava ekologijske naravi, prava na mir i tako dalje. To je vrijednost koja polazi naprosto od toga kako to opet pjesnik kaže, ne nisi sam, ima i drugih kao ti. Dakle, i drugi su kao ja imam, u drugim terminima rečeno, poopćenu introspekciju. Pogledam u sebe i vidim, pretpostavim zapravo, da vidim druge. Da i druge motivira to što mene motivira. Želja za nečime i težno da izbjegnem nešto drugo. I time sam u poziciji empatije s drugima. Dakle, pokušaja da se postavim u tuđe cipele, kako bi se to u drugoj frazi reklo, i prihvaćanja obveze da njihove egzistencijske okvire uzmem u obzir kao vlastite. To je ono što opisuje zapravo bratstvo. Tu se radi o jednoj i političkoj i recimo to tako metapolitičkoj vrijednosti koja se često ostvaruje na razini užih skupina, skupina po izboru i slično. U staroj Grčkoj na posebnu zlu glasu bila je tiranija ili samosilništvo. Platon u svom dijelu Politeja ili kako se u nas još prevodi država, opisuje tiranina kao čovjeka koji se pretvorio u vuka. Kad se on, oslanjajući se na vrlo poslušno mnoštvo, neusteženi od krvi suplemenika, te ih nepravedno okrivljuje, kako je već to običaj, na sudove vodi i krvlju se kalja uništavajući ljudima život, pa opakim jezikom i ustima kuša srodnu krv, tjera građane na progonstvo i ubija i pritome govori o ukidanju dugova i diobi zemlje. Zar je dakle takvu čovjeku nužno i suđeno poslije toga da ili propadne od protivnika ili da bude tiranin i da postane od čovjeka vuk? Slično mišljenje o tiranima imao je i Bokačo. Zar da zovem tiranina kraljem i knezom i da mu budem vjeran kao svom poglavaru? Ne, jer on je neprijatelj zajednica. Protiv njega mogu upotrijebiti oružje, zavjeru, uhode, zasjedu, lukavštinu. To je sveto i posebno djelo. Nema milije žrtve nego što je krv tirana. Međutim, Grci su poznavali i dobre tirane kako je moguće da jedna vladavina bude na tako zlu glasu, a da se neki od tirana u staroj Grčkoj smatraju dobrima i uspješnim vladarima. Zanimljiva se stvar dogodila i s diktaturom. Jedna zakonita vladavina došla je na zao glas. S jedne strane, priča o tirani i diktaturi ponavlja ono čemu na početku bilo riječi o sudbini moralnih vrednota u političkom životu. Za razliku od demokratski zabranog političara, tiranin ili diktator može biti moralno dobar. To jest, on djeluje, obično bi bio on, neposredovan pravo. Moderni demokratski zabrani političar djeluje posredovan pravom i nizom pravila. I on zapravo, ili ona sad, nije u poziciji da iz dobrote svoje duše, niti smije činiti nešto što propisima nije određeno. Dakle, on je funkcionar ili ona je funkcionarka. Tiran ili diktator mogu poštediti nekom život i ostati e, zapamćeni u toj porodici kao netko od kojim je omogućio da prežive, da budu sretni. Ili uništiti život mnogima, svojom voljom. Imate velikog ruskog pjesnika koji piše o tomu kako drug Stalin čitave noći s drugom Berijom sjedi i provjeravaju popise. To su neme popisi za strelje. Oni samo jedan dio tih popisa imaju, drugi su opet kod nižih funkcionara. Onda se kaže ovog da, ovog ne. Dakle, netko odlučuje sam po sebi. Taj netko može biti prema toj osobi dobar i zao. Mi bismo načelno rekli da nitko tko je dobar ne bi smio biti tiranin ili diktator. Ali kad već jest, ljudi se daju na svašta vjeriti, pogotovo kad je riječ o moći, onda može biti dobar za razliku od onih koji su naprosto demokratski funkcionari. I to je razlika. U republikanskom Rimu diktatura je bila izvanredna, ali ipak zakonita vladavina. Diktator bi se imenovao u posebnim situacijama, bilo da je riječ o iznimnoj ratnoj opasnosti ili opasnosti od sukoba unutar Rima. Konzuli bi imenovali diktatora na razdoblje od šest mjeseci i u tom razdoblju diktator je imao skoro neograničenu vlast. Kao znak njegove veće vlasti, diktator je imao 24 liktora, dvostruko više od konzula, koji su nosili isto toliko svežnjića šiblja sa sjekirom u sredini. Ti su svežnjići označavali vlast. Liktori su stupali pred diktatorom i ostalim magistratima pozivajući ljude da im odaju dužno poštovanje. Međutim, 82. godine prije Krista Lucije Kornelije Sula imenovao se neograničenim diktatorom Rima. Nakon Sule diktatura je došla na zao glas. Kako je Sula kao neograničeni diktator vladao Rimom opisuje starogački povisničar Plutarh. Sad se Sula dao na ubijanje i stao je puniti grad u morstvima bez broja i granica. Jedan od mlađih ljudi u Senatu odvaži se da zapita Sulu kad će jednom biti kraj tim nevoljama i kako daleko kani poći prije nego mogu očekivati da prestanu takvi postupci. Da ne tražimo mi o tebe, reče, oslobođenje kazne za one koje si odlučio smaknuti, nego od neizvjesnosti za one koje si odlučio ostaviti na životu. Kad je Sula na to odgovorio da još ne zna kojima otpušta krivnju, Metel prihvati pa reče. Pa dobro, objavi onda barem koje kaniš kazniti. Pored tih pokolja i ostali su sulini postupci izazvali ozlojeđenost. Date sebi od Narodne skupštine izglasati potpunu nepovredivost za sve prošle čine, a za budućnost ovlaštenje da pogubljuje, da zapljenjuje imanja, da osniva kolonije, da utemeljuje i razara gradove, da oduzima i podjeljuje kraljevstva kako mu se svidi. Takvi režimi, dakle, mogu kao takozvane dobre tiranije činiti dobre stvari, e, uvjetno rečeno prelaz iz rodovskog društva u neku višu formu. Kao što diktatura u Rimu može biti i bila je u osnovi demokratska, legalna institucija kojom se demokracija tog tipa kakav, kakav je u Rimu postoje branila u izvanrednim okolnostima. Diktatura je bila ima sobička koji su se povlačili nakon završetka rada Senata i diktirali, dakle u pero kazivali odluke, to je zakone. Kad se proglašavala diktatura, zatvorila bi se vrata, zaključila bi se vrata između te sobice i senata, netko bi ostao u toj sobici da bez senata u pero kazuje, diktira odluke, dakle da bude u poziciji, rekli bismo danas, izvršne i zakonodavne vlasti istovremeno. Ali je ključ ostajao, to je bitno na strani Senata. Senat je odlučivao kad diktatura prestaje. Određivao se rok i zato je ona do Kornelija Sule kad je postala doživotna, kad je bila ograničena u ranijem razdoblju, bila demokratska ustanova. Monarhija se od starih Grka smatrala zakonitom vladavinom. Međutim, u novom vijeku monarhija dolazi na zao glas. 13 američkih kolonija odcijepit će se od britanske krune i urediti novu državu, Sjedinjene američke države kao republiku. U francuskoj revoluciji s vlasti će biti zbačen kralj Louis XVI, a 1793. zbačenog će kralja nova vlast giljotinirati. Engleski pisac i političar Edmund Burke napao je vrijednosti i ciljeve Francuske revolucije u svom dijelu razmišljanja o revoluciji u Francuskoj, optužujući revolucionare da su svrgavanje monarhije uništili i civilizacijska dobra. Pisac i revolucionar Thomas Paine napisao je kao odgovor na Burkovo dijelo dijelo prava čovjeka, u kojem monarhiju prikazuje kao prijevaru i nasilje nad narodom. Što na kraju znači metafora koja se zove kruna? Što je to monarhija? Da li je to stvar, ime ili podvala? Da li je to proizvod ljudske mudrosti ili ljudska sposobnost da se od naroda izvuče novac na osnovi lažnih izgovora? Da li je to nešto što narodu treba? Ako je tako, u čemu se sastoji ta potreba? Od kakve je ona koristi i kakve su njezine zasluge? Nalazi li se vrlina u metafori ili u čovjeku? Da li zlatar koji pravi tu krunu pravi tu vrlinu? Pravi li ona od čovjeka čarobnjaka? Ukratko, što je zapravo ta metafora? Čini se da je ona nešto što veoma izlazi iz mode, pa postaje smiješno, tako da su je neke zemlje odbacile kao nešto nepotrebno i skupo. U Americi se smatra absurdom. U Francuskoj je ugled toliko pao da samo čovjekova dobrota i poštovanje njegove ličnosti prividno podržavaju njezino postojanje. E, monarhija se razumijevala e, još kod Monteskija primjerice, kao sustav vladavine u kojem se vrlina realizira ili da se uzme jedan cinični Makevelijev naputak u obzir, samo stari, najstariji sin kralja može doći do moći, a da ne učini moralni prekršaj. Jer je urođen u moć. Dok svaki političar u demokraciji, a pogotovo kad nema demokracije, mora učiniti niz kompromisa pa i ne baš simpatičnih čina da bi došao na vlast. Ovom prijestolnom nastavniku je to naprosto zajamčeno. On se mora jedino čuvati da ga ne ubiju ili otruju, ali sve drugo mu je zajamčeno. U takvim situacijama, dakle, smatralo se da monarhija jamči stabilnost. Čak i autor kakav je Morus insistira na tomu da u njegovoj utopiji bude jedna vrst doživutnog vladara, monarha, ali koji nije nasljed, jer mu se čini spornim kako će se naslijediti te kategorije. Upravo Makeveli, ovo je malo čas spomenuti primjer, iznosi da bi dokazao da monarhija nije dobra, jer ti sinovi najstariji koji dolaze na tron, a da ništa ne moraju činiti, nemaju niti kvalitete koje su potrebne da bi nešto činili, pa onda takako nisu ni kvalificirani. Još Kant govori o republikanizmu u vječnom miru, u kategorijama koje su potpuno suprotstavljene današnje svačne republike, jer za njega je republikanizam u osnovi oznaka pravne države. On ima kralja kao mogućnost unutar republikanskog sustava. Dok se kasnije u 19. stoljeću republikanizam razumije kao njekanje monarhije. I e, kao sve više forma, sve više kao forma koja se isprepliče s demokracijom. U svom dijelu politika starogrčki filozof Aristotel napravio je ovu podjelu političkih sustava. Onu jedno vlada koja se obazira na zajedničku korist običavamo nazivati kraljevstvom. Vlast je, ali više od jednoga, zovemo vladavinom najboljih, ili zbog toga što najbolji vladaju, ili zbog toga što je poradi najboljeg u državi i njezinih dionika. Kada pak mnoštvo vlada državom na zajedničku korist, onda se to zove zajedničkim imenom svih država poredaka, ustavna vladavina. Danas monarhije koje uživaju kakav takav ugled uglavnom su ustavne monarhije u kojima je monarh samo figura. Vladavina najboljih ne postoji niti se traži. Ostala je samo vladavina mnoštva koja kroz svoje izabrane predstavnike vlada na zajedničku korist ali pitanje je koliko će dugo demokracija važiti za najbolji ili najmanje loš oblik vladavine govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijaka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Danas je e, koncept demokracije opće prihvaćen, on je gotovo neupitan, to je postao vrst svete krave, tako da kažem. Sve se želi načelno rješavati demokratski, iako to naravno nije baš uvijek načelno moguće, na demokratski način, ali je time ustanovljena jedna razina koja je postala epohalno obvezatna kako se politički poslovi rješavaju, ona će doći u sumnju onda kada e, javna svijest o opasnostima od nadmoći bude jača od nekog drugog tipa straha, odnosno javni strah od te nadmoći. Demokracija je rezultat straha od nadmoći. Elita, izabranih ili rođenih, kraljeva, diktatora i tako dalje. I ta svijest koja je izazvala strah e, navela je ljude da pođu od toga da je ipak jedino ili najmanje loše, ako ne jedino dobro, da vlast proizlazi iz volje većine. Onog časa kad vlast bude sve manje važna, kad budu ljudi sve manje motivirani da u vlasti traže način da se nametnu u javnosti, da se realiziraju, kako biste to psihologijski rekli. Kad dakle politika izgubi potpuno na značenju, e, gubit će se i interes za nju kod većine ljudi, pa i interes za demokratski život. To ono što podaci pokazuju da je u najrazvijenijim državama postotak ljudi koji izlaze na izbore pada. A to onda znači da imamo situaciju da je sve manja baza, legitimacijska baza suvremenih poredka i da možda ima nešto na toj priči koja se reciklira u brojnim science fictionima pa i u mnogim utopijama koje pretpostavljaju da u budućnosti će se opet raditi o tomu da nekakvi intelektualno nadmoćni po paradigmi Platona ili Bacona ili politički najsposobniji, naj, recimo to tako, čvršći ljudi u primjerice Makeveli u smislu budu vladali da bi drugim ostalo više vremena da se bave drugim stvarima, da se ne moraju baviti takozvanom politikom. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tek čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Bruno Molnar, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić.